Բայց ու կհվատան։ Մե հետ մուկունը դռոն են տեսնումա իրան սիրահարվում։ Քինումա կողքը գտրում թա եկ ես ու դու յուրուրն հետ պսակվինք։ Դռոնն ասումա լապ լավ կնի։ Մուկունը լոքատամ դռոն ենանա մե հետ պաչում փախչում տրոնը գիրմիրումա, պսցուվեն հետան թրչում, մոկունն էլ վաստալավ քինում անիմունում յուրան բյունը։ Խեղճ տրոնը տեսա եշում, տենա եշում, հերյուր ցակ ցուկ կա, նահանցավին քինի մնողա։ Ջարը կտրած, բյունին կշտեն նստումա, թևերը խաչանում, սպասում։ Եշումա, եշում, ինչև ում է դա կտրումա, ասումա իմ դանգլա խելքս։ Ամեն պաչուկը հվատա անվեր եսը վտացե։ Եզնը Խեղճ Ադամա Վերթին տեսահի լուրվում, տենահի լուրվում, էս քառնա յորոնում, են վղնա քանդում, աչա եշում, ծեխա եշում, դվերա եշում, դիերա եշում, պրպարում աստծու ռաչին, ծերք մգնող չինում։ Ջարը կտրած Աստծու ծերեն վննա կենում, հավ քնի, գեզանինի, հուվերկյամա հրցնումա։ Վն նկացեք, աշուն շնչավերն է։ Հու կկար է ինձ դալույնի, հու կկար է ինձ դայաղնի, գործես կուփ հետա լույցնգերինի։ Վեճմինը անգուշ չոնում։ Լո խղճի լուր են թողում անքյունում։ Մինակ մինը կյամ ամոտանում, ասում. Ես, ես։ Հլեվուր յուրան էս հնգերեն անը մտինումա ես մարդ ուր խացած խտում ա եզնանը վզը, շկերան պաչում, կողքեն վննկենում, մին ըրկնանգ ուշ դավարել ա մոտանում, խղճ-խղճ եշում ա մարդի նշկերեն, ասում «Էշ, էշ», ասինքն «Ես, ես»։ Մարդը հվատում չի էշին լուզվեն, Էշելացայինում ձենը պեց թողում զռամ ուզում ասե խեզնան հվատումս ինձ հվատում չես Էդ օրվանից մարդը ճոխտեն երկու անգյուն երկալած գրվատան վղեն քարեն հետ Եզնանը եզնախ բերասում Էշինել Էշախբեր հփուրկես։ Մի մարտայնում օրումս, մին կնեգայնում օրումս։ Էս մարտին ու կնգանը մին ըղտիրի խելք չինում։ Մե հետ կնեգի մարտին ղարկումա բազար, ղզղան ինքոնել։ Մարտը բզարան ղզղան ինքոնում, խտում պյուրում։ Կնեգի հրցնումա թա Ղզղան են մաչը հիշքանաղ ընկծլական խորագի փիիս մարդն ասում է. «Սվանի մնս, ղզղան ծխող ենանա հրցրալն վեր քեզ ասիմ»։ Կնիկն ասում է. «Դե վննանդ երա յետտր, հշտղավերի այն մարդին քթիր, նստա հրցրու»։ Մարդը քինում է յուր ամբախտան, ղզղան ծխող են քթենում։ «Աղզղան ծախող ախպեր», ասում է. Պաղզղանը տվեր, սկինսեց էր ուշթա, ղզղան է մաչը կնեգիս ինչքան աղքցի։ Ցախողը տեսնում ավերես Մարտին գլխումը ծեթու կատ չկա, ասումա հփուրկես։ Էս Մարտին մնա նղնող այնում։ Դրա հետ էլ հփուրկես, հփուրկես ընելավ հղե այնում քիլու։ Հղինի պտա համամին վարնողու։ Վարնողեն համ գլող հատամ, համ էլ ասում հփուրկես։ Սայլեն այնում սրմը գցիս, գյուդումա թա ասումա հիշ քան վարիս, երկալածը հփուրկեսնի փռնում աճապկը ճպատավ մին լավ, թակում, համել խրատում։ Վերքինին տիպեն ու պտահին, կասին մինը հզեր տեռնա։ Էս մարդը հփուրկեսը մնան գցած, մինը հզեր տեռնա սելավ, հղեն քյունումա, տեսնում հղացեն գրաղեն մինչոբան նստած քթևա անում։ Կշտավը անց հակենում համասում, մինը հզեր տեռնա։ Չոբանը երակենում քթևը թողած, սկսում նա թակելը։ Շան տղա, դու ինձ ինչու տղս լինում։ Էնեմ ես տահան սերքը նղ ու եկած դու օրնումս վեր շտանա։ Բա ինչ ես իմա ես քմատախ, աղերսանում մարդը։ Չոբանը տեսնում ավեր խղճու կրակը միննա, ասում է վերտիպեն ու պտահին, կասին աստված դրա դմզլղը կտրցնե։ Ողմանն կցած ես խղճը վերջին խոսքը այն գիրերած քինամա։ Հղեննի եշմատասնը մի մռալն բյուրում, մտանումա թա աստված դրա դմզլը կտրցնե։ Մռած մարդին բարիկամնեն, ազգականնեն, երանն տռնը, մի լավ դնգստում, բյուրթե կիզում կցում հղեն։ Դե քինի համելվերտի պենուկ տահիս, կասիս էտինի, էլվեչինի։ Էսցեղ մարդը Վերջին ասածներ կուվելավ քյունումա։ Դում է ասել՝ «Ռաչան մին հրսան է քյակյամ, պարավ, խերավ, ծափավ, ծաղավ»։ Էս հրտնքա տռնել օխտը աղջիկայինըմ, հələ ըրչինակնանըմ պսկվեիս։ Սամուտանը մա գլող տամ, համելասում, «Էտենի, էլվեչինի» ուխտղ չկատարը, յուրանուր խացած, խմած, բարիկամներ ավը երան ընտրնում, թակում, ծյծյուն անում, համել խրատում։ Վերքինին տիպեն ու պտահին, պարկկյան, ուրականին, կշվշվան, փափաղը երգին կգցին, լոկ-լոկ կանին։ Էս մարդը լուխ մնան գցած, ուռան էլավ, փափաղը երգին գցիլավ, հղենքյունումա։ Ռաչան չորք ծիան եմ իմ ֆուրգոնա դուսկյամ։ Էս խեղճ ապելակյառնը, ուրայանը, փափաղը երգինքցում, շվշվցնում, պարկյամ, ծիենը խրտնման, ծարսնում, փրգոնը լիգե սախսիայնում, պարանտամ, լող կուտրատում։ Փրգոնչին շլլղ են ռխնակցում, բյուրտան պեմբեք կիզում, համել խրատում, վերտիպեն ու պտահին։ Մին հապուր խոտ կջեբրին, պշում պշում անել ավ խոտը ծիին, յա եզնանը կտեն տեմոնին։ Այս մարդը բախտը երկալած քինումա համել փշում-փշուման։ Այս վերմը մին վրսկան, քոլեն տակեն պարան ցնգած, վրսին գիրավան պհեյսայնում։ Լա էնա օզումատ հա գրուկը քաշի էս խղճ մարդի մազարը մտանը մա փշում-փշումը նելավ խոտնել վրսկանենք թենտեմունու վրս կանը վրսը թողած, կզնված, փրփրած, երակենում վերթակում կլխեն համել խրատում, վերտիպեն ու պտահին, թակում, կրկր, սուսուփուս կհռանան։ Էս մարդը կրկր, սուսուփուս հղենքինում է, ըղնում մին վղճարու սյուրու։ Վղճերա տարի ես մատասնում մինը քշքաշ, թակուն, վղճարեն մաչավը քինումա։ Պահա կա, չկա, Սալհային վղճարես գյուղնա։ Մահակը յորոնում ջան են ըղնում։ Իսկ իրը կորած մարդը մին կերպ ճուբան են մահական բրծնում ա յուրանքցում տոն։ Նիամննում թա չէ, ստղել կնեգնա պոգնոնում։ Ամարտ, ախրը հիշքանաղը կցլական ես գզղան են մաչը։ Աղջի, հարյուր պենն ասալ, քանեմին մննես պահիմ, ես ընտավար դրած ստղել կնեկ նա ուժը եղնացնանում, միջև մհենգել, մարդու կնեկ, կարմ չնեն գզղանը մխորագիպին, են զեհար աղեն դերդան, հունցու ինքն կալալ, գզղանը են այն դի կնայիս։